Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1908. Kraljevina Portugal vrije. Njom je od 1889. vlada Karlo ili Carlos, sin portugalskog kralja Luisa i Marije Pio Savoje, kćerke talijanskog kralja Viktora Emanuela II. Carlos je bio pametan čovjek, među njegovim interesima isticali su se slikarstvo i oceanografija. Ali kada je sa 26 godina preuzeo kraljevstvo od oca, ono je već bilo u teškom stanju. Odmah na početku vladavine europske sile prisilile su Portugal da odustane od svojih planova o stvaranju kolonijalnog carstva u Africi. Portugalska elita, plemstvo, visoki vladini službenici, političari i vojska sanjali su o carstvu na jugu Afrike koje bi se protezalo od Angole do Bozambika. Yeah. Velika Britanija koja je gospodarila na jugu Afrike nije namjeravala dopustiti da današnji teritoriji Zambije i Malavija padnu pod portugalsku vlast. Velika Britanija dala je Portugalu 11. siječnja 1890. ultimatum. U njemu je pisalo da se Portugal mora odreći planova o gospodstvu na jugu Afrike i da se sve njegove trupe povuku iz spornih područja. Portugal se protiv britanske mornarice nije mogao boriti i pristao na ultimatum. I tako je već na početku svoje vlade vladavine kralj Carlos postao omražen. Protiv njega bili su i monarhisti i republikanci. Već 1891. izbila je velika republikanska pobuna u Portugalu. Do 1906. stranački sukobi bili su toliko jaki da je portugalski parlament Cortes praktički prestao sa zakonodavnim radom. Douglas Wheeler u knjizi Republikanski Portugal, politička povijest 1910-1929 piše. Politička dilema s kojom je bio suočen Carlos bila je mučna. Kako je to 1891. napisao republikanski pisac João Falcao, postoji samo jedan lijek i on mora doći do revolucije. Ili će to biti revolucija koju će pokrenuti kralj, ili će ju pokrenuti narod. Carlos je znao da će jačanje vlasti monarha razljutiti republikance, a slavljenje kraljevske vlasti otuđiti mnoge monarhiste. Usta mu je davao znatnu vlast, ali ju je on oklijevao iskoristiti zbog rastuće nepopularnosti kraljevske vlasti. U svibnju 1906. kralj Carlos imenovao je Joao Franka za premijera. Frankovi planovi bili su znatni, ali s opozicijom se više nije moglo raditi. Početkom 1907. nakon što je obećao da će surađivati s Cortesom, Franco ga je raspustio do daljnjega, cenzurirao novine, zatvorio opozicionare i počeo je svoje reforme provoditi uz pomoć uredbi. Franko je pokušao pomoći kralju, ali njegove reforme donijele su mu samo danje protivljenje i monarhista i republikanaca. Svi oni su za Frankove uredbe krivili ne samo premijera koji ih je donosio, već i kralja koji je tog premijera imenovao. Na sve je to došla i ekonomska kriza koja je već dugo vremena potresala Portugal, koji je usprkos svog kolonijalnog carstva bio jedna od siromašnijih europskih zemalja. Stvari će postati još gore. Godine 1822. Brazil je proglasio nezavisnost od Portugala. Bio je to traumatičan trenutak u portugalskoj povijesti. Najbogatija kolonija odvojila se od metropole. Međutim, to nije značilo da u Brazilu nakon proglašenja nezavisnosti nije bilo ljudi kojima je bliska bila stara metropola. U svibnju 1908. kralj Carlos planirao je tajni put u Brazilu. Namjera mu je bila da u velikoj monarhističkoj zajednici u Brazilu skupi novaca kako bi mogao pokrenuti novi krug reformi u Portugalu. Douglas Wheeler piše. Kralj nikada nije otišao na taj put. Frankova policija 28. siječnja 1908. otkrila je veliku republikansku zavjeru i nakon obimnih uhićenja i zatvaranja republikanskih vođe i nekih anarhista, Franko je natirao kralja da potpiše uredbu o deportaciji u kolonije političkih zatvorenika. Karbonarija je planirala urotu koja je za cilj imala Frankovo ubojstvo, ali kada ga urotnici nisu mogli naći kod kuće, oni su potražili kralja koji se vratio s odmora u imanjima obitelji Bragansa u Vili Visozi podne 1. veljače 1908. meci karbonarije ubili su kako Carlosa, tako i njegovog najstarijeg sina, krunskog princa. Regicid je smrtno ranio monarhiju. Atentatori su ubijeni odmah nakon izvršenog atentata, ali ostatak urotnika, pripadnika te tajanstvene karbonarije, antiklerikalne i revolucionarne tajne organizacije stvorene po uzoru na talijanske karbonare, nikada nije otkriven. Carlosa je na prijestolju naslijedio njegov mlađi sin Manuel, koji je kao Manuel drugi stupio na prijestolje kada mu je bilo 18 godina. Bio je, kako to Willer piše, više siroče nego nasljednik. Franco je smijenjen s položaja predsjednika vlade i pobjegao je u Španjolsku. Manuel i njegovi savjetnici imenovali su nekoliko premijera koji su pokušali s pomirljivom politikom. Ali sve to nije pomoglo monarhiji. Godine 1910. došao je njezin kraj. 13. listopada 1909. godine u tvrđavi Montjuic u Barceloni streljački vod ubio je katalonskog revolucionara, anarhistu i pedagoga Francesca Ferrera i Guardiju. On je optužen za poticanje pobune protiv monarhije. Na suđenju pred vojnim sudom protiv njega nije dan niti jedan čvrst dokaz. Sve je to od Ferrera stvorilo republikanskog heroja. Na prvu godišnjicu njegove smrti portugalski republikanci odlučili su dokrajčiti monarhiju u Portugalu. Douglas dakle, Wheeler piše. Urota nije prošla kako je planirano zbog niza razloga. Prvi od njih bilo je ubojstvo važnog republikanskog vođe doktora Miguela Bombarde 3. listopada poslje podne od strane luđaka koji je bio jedan od njegovih pacijenata. Senzacionalističke vijesti, udružene s glasinama da je pacijent bio reakcionarni monarhist, dovele su do okupljanja nemirne gomile populares, prorepublikanskih ljudi, koji su cijelu večer 3. listopada prijetili nasiljem protiv svakog ili svega što je simboliziralo monarhiju. Do 20 sati vladine sigurnosne snage bile su u stanju uzbune i dana je zapovjed dvama brodovima usidrenima u Lisabonskoj luci da krenu prema otocima u Atlantiku. Takva zapovjed koja je brodove stavila izvan dosega republikanaca već je osujetila revolucionarnu akciju u kolovozu. Ubojstvo bombarde ubrzalo je revoluciju. Urotnici su shvatili da moraju djelovati. Završni revolucionarni sastanak dogodio se u 20 sati 3. listopada u Huada Esperanza ili ulici Nada. Signal za akciju trebala biti topnička vatra iz brodova usidrenih u luci Tagus, koja je trebala početi u jedan ujutro 4. listopada. Neki od ključnih revolucionara nisu čuli topničku vatru s brodova u Luci. Vojni vođa pobune, umirovljeni kontraadmiral Candido dos Reis, pomislio je da je sve gotovo i počinio je samoubojstvo. Ali u Alcantari, radničkom dijelu Lisabona, pobunjeni mornari zauzeli su mornaričku vojarnu. Između jedan i 2 ujutro članovi karbonarije i radnici iz skladišta upali su u vojarnu 16. pješačke pukovnije i zauzeli ju nakon malenih gubitaka. Douglas Wheeler ovako opisuje danji tok pobune. Vođeni mornaričkim časnikom Mašadom Santosom, kasnije poznatim kao utemeljitelj Republike, naoružani civili krenuli su u napad na monarhističke položaje u gradu. U međuvremenu kod Kampolide, odmah izvan Lisabona, republikanski satnik Alfonso Pala uspio je podignuti većinu prve topničke na pobunu. Oko tog vremena posade krstarica Rafael i Astor pridružile su se revolucionarima i pomogli su u svladavanju najveće krstarice, Carlosa, čiji su časnici uspjeli spriječiti pobunu među mornarima. Već u ranim jutarnjim satima 5. listopada kralj je saznao da su revolucionari proglasili republiku i da se njegove trupe predaju ili pridružuju revolucionarima. Oko četiri sata ujutro kralj i njegov obitelj ukrcali su se na kraljevsku jahtu. Prvo su namjeravali otploviti za Porto. Nadali su se da će tamo naći još uvijek odane trupe. Brzo su kralji pratnja uvidjeli da odanih trupa više nema. Kraljevska jahta otplovila je za Gibraltar, gdje se kralj ukrcao na britanski brod koji ga je odvezao u izgnanstvu u Veliku Britaniju. Republika je proglašena ujutro 5. listopada 1910. godine. Douglas dakle, Wheeler piše. S balkona Lisabonske gradske vijećnice u 9 ujutro proglašena je republika i imenovana je privremena vlada. Borbe su trajale samo 31 sat. Usprko svoj pucnjavi i bombardiranju, žrtve su bile malene. Najpouzdanija procjena gubitaka koja obuhvaća i nekoliko dana sporadične pucnjave koji su slijedili nakon pada monarhije, kazuje da je bilo najmanje 65 poginulih i 728 ranjenih. Proučavanje liste žrtava otkriva da je ubijeno i ranjeno puno više gradskih stanovnika nego vojnika. Od od 65 ubijenih do 8. listopada 43 su bila civila, uglavnom populara, i samo 22 vojnika. Od ubijenih vojnika samo su šačica njih bili vojnici. Dinastija Bragansa vladala je Portugalom od 1640. godine. Prvi kralj Portugala iz te dinastije bio je Joao II, osmi vojvoda od Bragansa. To je područje na sjeveroistoku Portugala. Manuel II bio je zadnji kralj Portugala iz te dinastije. Njegovim odlaskom iz zemlje Portugal je postao republika. Manuel će 1932. umrijeti u Engleskoj. Zadnja desetljeća života provešće u sakupljenju i pisanju knjiga. Prvu republikansku privremenu vladu vodio je pisac Teofilo Braga, Ustavotvorna skupština, izabrana na izborima na kojima je glasao samo dio muškog stanovništva, počela je zasjedanje 19. lipnja 1911. Ali usprkos nadamo da će Republika riješiti barem dio problema Portugala, ta će zemlja brzo postati jedna od najstabilnijih parlamentarnih država u Europi. Portugal je u to vrijeme bio jedna od najvećih europskih kolonijalnih sila. Samo je u Africi pod njegovom kontrolom bilo 8% tog kontinenta. Tamo su bile velike portugalske kolonije Angola i Mozambik. Svo to bogatstvo u kolonijama nije Portugalu donijelo bogatstvo krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Nekad najpoduzetnija kraljevina na europskom kontinentu postala je jedna od siromašnijih država. Republika koja će potrajati do 1926. neće uspjeti to promijeniti. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo zašto je Portugal u takvom stanju dočekao 20. stoljeće i kako je ta država nakon proglašenja republike završila pod vladavinom autokrata koji će postati jedan od najdugovječnijih europskih vlastodržaca. Naš sugovornik je magistar Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pitanje s jedne strane se odnosi na sam Portugal, a s druge strane i na međunarodnu situaciju uopće, odnosno bolje rečeno na to 20. stoljeće koje je u cijelom svijetu donijelo koje kakva previranja, koje kakve promjene, koje kakve nagle obrate u koje čemu od znanosti preko ekonomije, politike. Portugal je posebno u tim događajima imao situaciju krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća. Naime, kao što ste rekli, golemo carstvo, praktički možemo reći neko vrijeme je Portugal kontrolirao dvije trećine svijeta kao takvoga. Prostiralo se u Africi sa golemim posjedima, u Brazilu sa golemim posjedima i bogatstvima. Računa se da je početak kolonijalne ekspanzije Portugala, kao prva godina se računa ceute za uzimanje Ceute 1415. godine i od tada malo pomalo Portugal ide zapadnom obalom Afrike niže dok ne obiđe rt dobre nade i stigne u Indiju. S druge strane 1500. Pedro Alvarez Cabral otkriva ili pronalazi Brazil. Malo pomalo to se carstvo širi, dolazi sve do istočnog Timora, danas nezavisne zemlje, još jedne od zemalja portugalskog jezičnog izraza. Te 1415. godine Portugal je europska više ili manje u sadašnjim granicama mala zemljica u odnosu na ostale kolonijalne gospodare toga doba. Portugal tada ima oko milijun i četiristo tisuća stanovnika otprilike i jasno da nema demografsku, nema prema tome niti ekonomsku, niti vojnu, niti političku snagu da efektivno vlada svim tim silnim teritorijima. Spomenuli smo Angolu, sama Angola je površinom veća od Engleske, Francuske i Španjolske zajedno. Ili, s druge strane, Brazil koji ima 8,5 milijuna kvadratnih kilometara, dakle 122 Hrvatske stanu samo u Brazilu. 10. srpnja 1499. godine 50 tona teška karavela zvana Bario uplovila je ušće rijeke Težo i usidrila se kod Kaškajiša blizu Lisabona. Bario je bio jedan od četiri broda s kojima se Vasco da Gama, portugalski moreplovac, otisnuo u srpnju 1497. na put do Indije. Da Gama je u Lisabon došao tek u rujnu. U zadnjoj etapi ekspedicije Vaskov brat Paolo počeo je umirati i on je bio s Paolom sve dok ovaj nije umro. Cijena ekspedicije koja je prevalila 24.000 nautičkih milja bila je velika. Dvije trećine posade poginulo je na tom putovanju, ali i dobit od tog putovanja bila je velika. Portugalski kralj Manuel I uvjerio se da izravni put do Indije kojima je prošao da gama sa svojom malenom flotom može donijeti goleme novce od trgovine začinima. U to vrijeme Osmansko carstvo i Venecija vodili su jedan od brojnih ratova i cijene začina skočile su u nebo. Sljedeća ekspedicija koja je trebala krenuti prema Indiji morala je biti veća. Ona imala 13 brodova i 1200 mornara i bila je toliko velika da je Portugal morao posuditi novce od talijanskih i njemačkih bankara kako bi ju opremio. Za zapovjednika te ekspedicije postavljen je Pedro Alvaraš Cabral. Roger Crowley u knjizi Osvajači kako je Portugal iskovao prvo globalno carstvo piše. Cabral je mogao primijeniti sve znanje koje je dobiveno od Dagaminog putovanja. Vrijeme polaska više nije bilo određivano uz pomoć proračuna dvorskih astrologa, već ritmom monsuna. Ruta je trebala slijediti zapadni put kojim su se kretali brodovi 1497. i učiti od iskustva peljara i kapetana poput Pero Escobara, Nikolasa Kuelja, koji je pratio Dagamu, te samog Bartolomeua Gijasa. Gabralova flota prevozila je i indijance koji su naučili portugalski. Cilj je bio da se riješi usluga posrednika koji su govorili arapski. Židov koji je prešao na kršćanstvo Gaspar da Gama bio je također na brodu te flote. On je imao znanja o zakučastoj politici Malabarske obale. Drugi preobraćeni židov gospodar Ivan, liječnik kralja Manuela, bio je u toj floti u svojstvu astronoma. On je imao obvezu proučavati zvijezde južnog neba u svrhu buduće navigacije po tom moru. Kabralova flota isplovila je iz Belema 9. ožujka 1500. godine. 21. travnja mornari te flote ugledali su kopno. Kabrali i njegovi mornari iskrcali su se na to kopno i brzo su uvidjeli da je riječ o bogatoj zemlji s obiljem svježe vode, voća i čudnih životinja. Među najčudnijima bile su papige, koje su mornari opisali kao ptice od koje su neke velike poput kokoši. Zemlja je nazvana Vera Cruz ili zemlja pravog ili istinskog križa. Kasnije je nazvana po drvetu kojeg je bilo tamo u obilju. Ime drveta je Pau Brazilija ili Po Brazil. Sve do osamostaljenja od Portugala 1822. Brazil je bio najbogatija portugalska kolonija za efikasno iskorištavanje kolonija je potrebno imati i efektivnu vlast na cijelom teritoriju. Portugal je naprosto ne može imati zbog svojih slabosti o kojima smo govorili i on prema tome se nalazi u jednoj situaciji da ne može kolonizirati doslovno zemlju kao što su, na primjer, Velika Britanija mogli ili druge sile. Ali on može jedino zapravo uspostaviti po obalama tih velikih zemalja. Prvo baze pomorske, odnosno faktorije za trgovinu sa unutrašnjošću, sa endogenim stanovništvom, odnosno sa epihorskim stanovništvom. I sada preskačemo stoljeće i dolazimo do 90. godina, 80. Eh, 90. godina 19. stoljeća, kada se jedan komad, eh, dobar komad njegova carstva počinje urušavati i nalazi se pod prijetnjom prvenstveno s jedne strane Njemačke koja želi proširiti kolonijalni posjed u Africi, a s druge strane Velike Britanije koja također ima naravno interese, premda to valja reći jer to definira poziciju Portugala ne samo u Europi nego i u svijetu toko cijelog 20. stoljeća i do dana današnjega. A to je takozvana stara alijansa koju oni imaju, sa koju Portugalci imaju sa prvo Engleskom, onda Velikom Britanijom. Oni su naime 1373. godine sklopili prvi sporazum, to je prvi uopće međudržavni sporazum u međunarodnom javnom pravu se spominje kao prvi sporazum. Dakle, tradicionalno o prijateljstvu, nenapadanju, pitanju zaštiti i tako dalje. Zašto Portugalska sklapa taj ugovor? Pa upravo zato što je njegova flota neusporedivo manja nego što je engleska, odnosno britanska flota i nema tu pomorsku snagu koju ima otočni relativno blizi susjed. Tako da kad krajem 19. stoljeća dolazi do toga da e, Njemci žele spriječiti povezanje povezivanje koje je Portugal pokušao između Angole sa zapadne strane Afrike i Mozambika sa istočne strane Afrike. To se Njemcima nije dopadalo, nije se dopadalo baš previše niti Velikoj Britaniji i ona imala svoje interese. I slijedi famozni ultimatum Portugalu 1890. Eh, godine da prekine sa takvim nastojanjima, transkontinentalnom željeznicom i tako dalje, drugim nekim pokušajima. Godine 1386. kraljevina Portugal i Engleska sklopile su takozvanu Englesku alijansu. Od tog vremena do danas te dvije zemlje nisu vodile rat jedna protiv druge, niti su sudjelovale u ratu na suprotstavljenim stranama. Krajem 19. stoljeća ta je alijansa došla u veliku krizu. Godine 1884. njemački kancelar Otto von Bismarck organizirao je konferenciju u Berlinu koja je trebala urediti odnose europskih sila u Africi. Jedan od rezultata te konferencije bilo je stvaranje slobodne države Kongo, koja je zapravo bila privatno vlasništvo društva za Kongo u kojem je ključni čovjek bio belgijski kralj Leopold. Kongo je bio sjajan način da se britanskom širenju na jugu Afrike stane na kraj – Francuska i Njemačka, koje su imale zajednički interes u zaustavljanju britanske dominacije u Africi, došle su na ideju da upotrebe Portugal. Ta je zemlja gospodarila Mozambikom i Angolom. Zašto se ta dva kolonijalna posjeda ne bi spojila? Portugalskoj eliti to se činilo kao ostvarenje svih snova, kolonijalno carstvo koje bi se prostiralo od Atlantika do Indijskog oceana, carstvo koje bi bilo dostojna kompenzacija za izgubljeni Brazil. Portugalska vlada pripremila je i zemljovid na kojemu je sve to bilo jasno i vidljivo. Zemlje kojima bi gospodario Portugal bile su obojane u zemljovidu u ružičasto. Otuda i nadimak ružičasti zemljovid. Snove o tom carstvu srušio ultimatum Velike Britanije koji je došao u siječnju 1890. godine. Ultimatum je doveo do provale nezadovoljstva u Portugalu, ali ništa se nije moglo napraviti. Portugal je krajem 19. stoljeća bio slaba i zadužena zemlja. Tu zemlju krajem 19. i početkom 20. stoljeća ovako opisuje Malin Newitt u knjizi Portugal u europskoj i svjetskoj povijesti. Početkom 20. stoljeća prema većini pokazatelja ta je zemlja bila među najzaostalijima u Europi. Oko 70% stanovništva bilo je nepismeno. Od 143 tisuće ljudi koji su 1917. bili klasificirani kao radnici, njih 48 tisuća bile su žene i 22 tisuće bili su maloljetnici. Većina njih radila je u poslovnim jedinicama manjim od 20 ili još i manje zaposlenih. Iako je većina stanovništva radila u poljoprivredi, Portugal je rijetko mogao sebe prehraniti i u ranim godinama Republike uvoz hrane dovodio je deficit u trgovačkoj bilanci do neizdrživih razina. Republikanski političari koji su pokrenuli izbacivanje monarhije namjeravali su od Portugala napraviti sekularnu zemlju utemeljenu na obrazovanim stanovnicima. Taj plan nije uspio, Otpor monarhista i konzervativnog dijela društva bio je prejak. Republikanske snage bile su razjedinjenije iz godine u godinu, a Portugal je postajao sve siromašniji. Na evropskom tlu Portugal nema nikakve, praktičke nikakve resurse, osim vodnih resursa, osim vode, osim e, rijeka koje nisu kontrolirane. Dakle, u poljoprivredi imamo dvije situacije. Ili su jake kiše pa dolazi do poplave i uništava ljetinu, ili pak suša koja također opet uništava ljetinu. U jednom času portugalska elita toga doba odlučuje da će intenzificirati ekonomsku prvenstveno suradnju sa Angolom, sa drugim kolonijama također, ali sa Angolom koja je najbliža u Africi sa bogatim područjima, sa kakvom takvom e, stočnom proizvodnjom, ali sa proizvodnjom kave, sa proizvodnjom šećera od šećerne trske također, sa sisalom i sa rudnim bogatstvima. Posebno bogatstvo toga doba Portugala je wolfram, odnosno tungsten, dakle kemijski element, metal koji je vrlo tvrd, gušći je 70% od olova i koji ima silnu važnu ulogu o, onoj najgroznijoj, a čini se čovječanstvo i najomiljenijoj zabavi, a to jest ratu, dakle za ratna oruđa i oružja, te legure koje treba da budu posebno čvrste kao što su cijevi na tenkovima ili kupole na tenkovima, one moraju sadržavati wolfram kako bi se ta legura postigla potrebna svojstva, jer wolfram se vrlo teško topi, on se topi na 5000 tek i nešto stupnjeva celsius. I taj wolfram će iz Angole zapravo sve do kraja drugoga svjetskog rata odrediti položaj Portugala, a dijelom i poslije drugoga svjetskog rata. Na početku stvaranja portugalskog kolonijalnog carstva najveći prihod donosili su začini koji su dopremani iz dalekog istoka. Na početku 16. stoljeća portugalski kolonizatori na sjeveroistok Brazila donose proizvodnju šećera. On će biti temelj bogatstva te kolonije sljedećih 200 godina. Proizvodnja šećera tražit će golema imanja, velika ulaganja u strojeve za preradu šećene trske, kao i golemi broj radne snage. Potreba za njom dovešće do velike trgovine robljem, jer će robovi biti najznačajnija radna snaga na plantažama. Tek u 18. stoljeću kava, pamuk i duhan postaće značajni izvozni proizvodi portugalskog Brazila ali sve će to pasti u sjenu jednog otkrića do kojeg će doći 1695. godine. Portugalski kolonizatori i pustolovi tražit će taj dragocjeni metal od trenutka kada su došli u Brazil, potaknuti uspjehom u traženju zlata i srebra koji su imali Španjolci. Ali tek krajem 17. stoljeća zlato će biti pronađeno u dijelu Brazila koji se danas zove Minas Gerais. Nalazišta zlata bila su golema. U članku o povijesti Brazila u enciklopediji enciklopediji Britanici u poglavlju Ujedinjenje i širenje Brazila ovako se opisuju rezultati te groznice. U dotada nedodinutoj divljini kao čarolijom počeli su rasti gradovi, dok su veliki dijelovi obalnog područja doslovce opustjeli. Afrički robovi s plantaža šećera i iz zlatonosnih područja Afrike donijeli su mnoge tehnike koje su koristili brazilski rudari u potrazi za zlatom. Prinos rudnika tijekom 18. stoljeća procijenjen je na između 50 i 200 milijuna funti. Utjecaj rudnika zlata na brazilsku ekonomiju bio je uvelike odgovoran za prebacivanje glavnog grada kolonije iz Salvadora u Rio de Janeiro 1763. Potraga za zlatom dovela je i do otkrića dijamanata u Minas Geraisu, Bahiji i Mato Zlato iz Brazila bilo je poput čarobnog štapića za portugalsku krunu. Svaki deficit i manjak mogao se nadoknaditi tim zlatom. Problem je bio kada je Brazil postao samostalna država. Zlata više nije bilo. Doduše, kolonije koje su ostale pod portugalskom vlašću nisu sve bile bez prirodnih bogatstava, ali bogatstvo Brazila nije se moglo nadoknaditi. Portugalske vlasti u ta doba, krajem i početkom stoljeća, donose nove odluke u svojoj politici prema kolonijama, ali prvenstveno Angoli. Ta se politika može svesti na jedan vrlo, kad je o ekonomskom dijelu riječ, na vrlo jednostavan način. Hajdemo zatvoriti mi sebe i svoje kolonije u odnosu na ostatak svijeta. Mi ćemo formirati cijene. Naša poduzeća na kontinentu moraju prvenstveno surađivati izvoziti u Angolu, a naša poduzeća u Angoli će isto tako morati izvoziti prvenstveno u Portugal. I taj redukcionizam čak i donosi neke koristi, ali ne može vječno trajati. U socijalnom smislu on ne donosi napretke koji su se očekivali. Ljudi su gladni, iseljavaju se. Ribari, recimo danas vam je Nova Engleska, istočna obala Sjedinjene američkih država vam je napučena Azorcima koji nisu mogli svoj ribolov dovoljno uspješno komercijalizirati u Europi, pa su odlazili tamo u emigraciju i ribarili su, lovili kitove i e, ribu za američke poduzetnike. U Europi jača industrija, da pači industrija je već relativno snažna, a u Portugalu je nema. Dakle, mnogi ljudi se iseljavaju u europske zemlje, Neko vrijeme je Pariz bio drugi portugalski grad po veličini, odnosno pokrajina Ile de France u kojoj je Pariz. Dakle, dolazi do jednoga krvarenja demografskog, e, pa i ekonomskog, političkog, poljoprivrednog, jer sad više nema nikoga na zemlji da je obrađuje, krajevi se upustošuju. Dakle, niz je zapravo razloga zašto Portugal dolazi u takvo stanje, što dovodi krajem stoljeća 19. i početkom 20. stoljeća do velikih društvenih previranja, dolazi do podizanja, ne možemo reći ustanaka, ali buna, recimo, dolazi do pobuna, najrazličitije ideološke vrste. Republika je u Portugalu proglašena u listopadu 1910. godine. Već u listopadu sljedeće godine monarhisti pod vodstvom Henrika de Paive Couseira pokušali su protuudar. On je uspio i republikanci su krenuli u reforme. Protjerali su vjerske redove iz Portugala, zabranili su vjeronauk na sveučilištima i školama, ukinuto je državno slavljenje dijela vjerskih blagdana reforme u obrazovnom sustavu, zdravstvu, povećanje gradskih sloboda, razvoj kolonija, sve su to bile pozitivne strane Republike. Negativne su bile stalna nestabilnost, nemiri među radnicima, nasilje na ulicama i miješanje vojske u politiku. Republikanske reforme Portugalu nisu pomogle u međunarodnim odnosima. Vrlo brzo je prva republika došla u teško stanje – Njega ovako opisuje enciklopedija Britanika u članku o povijesti Portugala u poglavlju pod naslovom Prva republika 1910. 1926. Do 1912. republikanci su podijeljeni na evolucioniste umjerenjake koje je vodio Antonio José de Almeida, unioniste stranku centra koje je vodio Manuel de Brito Camacho, te demokrate ljevičarski dio izvorne stranke koje je vodio Alfonso Augusto da Costa. Niz prominentnih republikanaca nije pripadalo ni jednoj stranci. Kovitlac republikanskog političkog života nudio je malo poboljšanja u odnosu na monarhistički režim i 1915. vojska je počela pokazivati znakove nemira. General Pimenta de Castro sastavio je vojnu vladu i dopustio je monarhistima da se reorganiziraju, ali u demokratskom puču on je uhićen i interniran na Azore zajedno s Mašadom Santosom. Demokratski režim onda je zbačen u beskrvnom državnom udaru u prosincu 1917. koji je vodio bojnik Sidonio Pais. Nakon Paisovog ubojstva u siječnju 1919. u Portugalu će izbiti kratkotrajan građanski rat u kojemu će republikanci slomiti monarhiste. Ali vojska će na kraju Prvog svjetskog rata postati najmoćnija institucija u zemlji. Konačno, ona će u državnom udaru, do kojeg je došlo 28. svibnja 1926. dokrajčiti Prvu republiku. Tim državnim udarom postavljeni su temelji najdugovječnijeg autoritarnog režima u zapadnoj Europi 20. stoljeća. Jedna od tih loših razdoblja nestabilnosti u političkom životu dogodila se 1910. godine kada 5. listopada dvojica mladih anarhista, anarhisti nisu tada dominantni u političkim krugovima, ali ove dva anarhista su e, zaključili da je vrijeme da se tome skupa stane na kraj i oni vrše atentat na kralja i iza toga se proglašava republika, a važno je naglasiti tada u Europi je samo Francuska republika, kao što nam je jasno zbog posljedica Francuske revolucije 1789. godine, a također je ne monarhija još jedina švicarska konfederacija. A što to znači? To znači drugim e, riječima da sve ove druge monarhije koje vladaju na kontinentu i na otoku, dakle na Velikoj Britaniji, ne gledaju baš blagonaklono na proglašenje republike. Slijedi period velike nestabilnosti koji je karakteriziran diktaturama, pobunama što vojnika, što stanovništva. Dolazi do velike i nagle promjene vlada. U tom razdoblju u kojem govorim je bilo oko 50 vlada. Neke su vlade trajale i po tjedan dana samo. I sada dolazi jedan moment koji će se pokazati krucijalnim. Naime, sa monarhijom je ukinuta i tadašnja valuta, real. Riječ real, koji brazilci danas upotrebljavaju kao svoju nacionalnu monetu, riječ real znači kraljevski, misli se kraljevski zlatnik. Dakle, moneta real prestaje biti to i oni uvode škudu, dakle štit, dakle sa simbolom Portugala i uočeva priliku jedan mladi, relativno mladi financijaš tada i profesor na sveučilištu u Coimbri, Antonio de Olivares koji je ekonomist po profesiji, ali je specijaliziran baš za valutu i ta financijska pitanja i on postaje ministar financija. 7. za 1914. Portugal je, kako bi pokazao svoju privrženost sporazumu iz 1386. odmah pokazao da se svrsta uz Veliku Britaniju. Taj sporazum nije tražio od Portugala da objavi rat svim zemljama s kojima je Velika Britanija bila u ratu, ali portugalska elita smatrala da ne bi trebala ostati izvan velikog europskog rata. Hugh Strahan u prvom tomu svoje povijesti Prvog svjetskog rata, objavljene pod naslovom Poziv na oružje, piše. Savezništvo koje je sezalo u 1386. godinu nije tražilo od Portugala da postane zaračena strana. Zapravo stanje neorganiziranosti u oružanim snagama, nemirna politička situacija nakon pada monarhije 1910. i nedostatak ratnog cilja nalagali su neulaženje u rat. Nije bilo ni pritiska od Britanije. Ali takav nedostojanstven položaj u kojem je Portugal bio dužan Britaniji, ali ne jednak njoj, izjedao je. Malo pomalo uvjerenje da portugalski osjećaj samopoštovanja nalaže aktivnu ratobornost i da će portugalske afričke kolonije trebati britanska jamstva, sve su više dobivali na težini. Kombinirani učinak toga bio je da se Angola postavi na ratnu nogu. 11. rujna 1914. 1500 vojnika napustilo je Lisabon i krenulo prema portugalskoj zapadnoafričkoj koloniji. Sličan je kontingent krenuo prema Mozambiku. Rat u Africi Portugal je vodio s Njemačkom u južnoj Angoli i sjevernom Mozambiku. Tamo je bila granica s Njemačkom istočnom Afrikom, današnjom Tanzanijom. Ali tu nije bio kraj portugalskom sudjelovanju u Prvom svjetskom ratu. Na britanski zahtjev portugalska je mornarica u veljači 1916. zaprijenila sve njemačke brodove koji su se zatekli u lukama pod portugalskom kontrolom. Njemačka je u ožujku odgovorila objavom rata Portugalu. To je pak dovelo Portugalu u rat na europskom kontinentu. Godine 1917. u Flandriju je stigao portugalski kontingent pod zapovjedništvom generala Fernanda Tamagini de Abraoa. Na zapadnom frontu poginuće deseci tisuće portugalskih vojnika. Za to će Portugal mirovnim sporazumom nakon poraza Njemačke biti nagrađen sa 0,75% od ukupnih ratnih odšteta plaćenih silama Antante i njezinim saveznicima. Sudjelovanje u Prvom svjetskom ratu samo će povećati nestašicu hrane i ogrijeva. I onako siromašan Portugal postaće još siromašniji. Postoje dva poljoprivredna Portugala. Ako Portugal na zemljopisnoj karti gledamo kao okomiti pravokutnik i podijelimo ga na trećine, u centralnoj, u središnjoj trećini, gdje je i glavni grad Lisabon, prema Španjolskoj, dakle prema istoku, su tada postoje još goleme latifundije koje direktno vuku porijeklo iz e, rimskih vremena, iz vremena rimske kolonizacije. Proizvodi se dakle žito, Proizvodi se vino i proizvodi se maslinovo ulje. Tada samo mediteranske zemlje troše maslinovo ulje. U gornjem, gornje trećini toga pravokutnika je posjed veoma malen, individualni posjed je veoma malen i danas se Portugalci šale da je na sjeveru veći vrt latifundija u toj trećini je vinju du portu, portsko vino, dakle desertno e, likersko vino koje raste na području kojega još Markiz od Pombala 1748. godine zakonski definirao, područje koje je vrlo strogo nadzirano u vinogradarskom smislu i u vinarskom smislu, područje gdje ne smijete niti saditi, niti vaditi do dan danas trsove vinograda, ako nemate odobrenje danas instituta za vino, za portsko vino, a nekad odgovarajućih vladinih tijela. Međutim, to portsko vino odlazi uglavnom u Englesku. Odlazi u Englesku i ne širi se. Budući da je regija delimitirana, ono se ne širi, ne može se povećati proizvodnja. Već tada su Englezi dobrim dijelom vlasnici pokupovali su te vinograde na padinama rijeke Doru i praktički Portugalcima ostaju nadnice koje portugalski seljaci imaju da bi obrađivali vinograde, ali ne ostaje ništa od obrade i od e, trgovine, jer Englezi iz Portugala prodaju Englezima u Engleskoj. Dakle, kod kuće ništa ne ostaje. Južna pak trećina portugalskog pravokutnika slabo se može iskorištavati jer je brežuljkasta i tu se već osjeća utjecaj s jedne strane još jače mediteranske klime, a s druge strane Atlant orkanskih vjetrova koji čine to da uspjeva u ta doba, uspjevaju praktički jedino naranče, agrumi, citrusi, koje su donijeli Mauri kad su se 711. iskrcali na Iberski poluotok i Mauri su rasparcelirali poljoprivredne posjede na manje zone, dakle da tu nema neke velike ekonomske mogućnosti da se poljoprivredna proizvodnja rentabilno proizvodi za vlastite potrebe, a da se višak izvozi. Portugal, nekad zemlja koja se kupala u zlatu i bogatstvu svojih kolonija, već početkom 19. stoljeća bio je u teškoj ekonomskoj situaciji. Na početku napoleonskih ratova Portugal je bio neutralan, ali tajnim španjolsko-francuskim sporazumom iz Fontainebleau iz listopada 1807. te su dvije velike europske zemlje odlučile podijeliti Portugal. 27. studenog 1807. princ nasljednik Portugala Ivan VI zajedno s kraljevskom obitelji ukrcao se na brod i uz pratnju britanskih brodova otputovao u Brazil, tada portugalsku koloniju. Francuski zapovjednik general Andor Junot proglasio je svrgavanje dinastije Bragansa. Portugalski dvor 14 godina bit će u Rio de Janeiro. U kolovozu 1808. u Portugali stigla britanska vojska pod zapovjedništvom Sir Arthura Wellesleya, kasnijeg vojvoda od Wellingtona. Tako će Portugal postati bojište na kojemu će se sukobljavati francuska i britanska vojska. Portugal će s Francuskom sklopiti mir tek 30. svibnja 1814. Ta francuska okupacija bit će početak portugalskih ekonomskih nevolja. Douglas Wheeler piše. Katastrofe od 1807. do 1834. invazija, građanski sukob koji se pretvorio u građanski rat, gubitak Brazila, sve je to znatno ispraznilo portugalske financije. Iako se neki oporavak dogodio od 1851. do 1856. na dolazeća desetljeća proizvela su skoro stalne proračunske manjkove. Do 1890. portugalski strani dug iznosio je više od 140 milijuna funti. Godine 1892. portugalska je vlada bila prisiljena objaviti bankrot. Godine 1902. dok su strani kreditori prisiljavali vladu da djeluje, Portugal je opet objavio bankrot i plaćanje kamate smanjeno je nakon dogovora sa stranim kreditorima. Do kraja 1905. ukupni dug unutrašnji i vanjski bio je viši od 187 milijuna funti. Godišnji deficit bio je oko milijun funti. Neki su intelektualci smatrali da su financijski problemi prijetnja portugalskoj nezavisnosti. Portugal je opet bio bolesnik zapada. Epitet je to koji je povjesničar Oliveira Martinis koristio kako bi opisao situaciju u 1820. godinama. Monarhija je za sebe ostavila tešku ekonomsku situaciju. Ona se za republike neće poboljšati. Samo su troškovi sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu bili dovoljni da slome Portugal pored njih tu su još bili korupcija, krediti s velikim kamatama, nasljeđene obveze. Zato i ne čudi činjenica da su Antoniju de Oliveiri Salazaru bila otvorena sva vrata kada je kao ministar financija za portugalsku vojnu vladu uspio dovesti u red javne financije. Cijena dovođenja u red tih financija bit će itekako velika. on zastupa tada u mladosti svojoj zastupa takozvani integralizam, odnosno integralni nacionalizam, jedna politička doktrina tradicionalne inspiracije, ultrakonzervativna, koja je inspirirana na socijalnoj doktrini katoličke crkve i on, Salazar, voli čitati francuskoga pjesnika i publicista, novinara, urednika novina Action Française, Charles Morin se zove, koji je postao postavio temelje tog integralnog nacionalizma ili integralizma. Što to znači? U Portugalu je to reakcija na antiklerikalizam Prve republike koja je 1910. nakon pada monarhije uspostavljena. Dakle, ona se zalaže za takozvane nacionalne vrijednosti, slavna povijest, tradicija, kultura, običaj i naročito vjera. I također negirajući postojanje klasa, odnosno ne prihvaćajući klasnu borbu, tvrde da zapravo zapravo klase ne postoje, postoje jezgre u svakom društvu, to su obitelji koje se šire, ujedinjuju na područjima, u općinama, u, dakle teritorijalnim političko-administrativnim podjelama i integralizam mora voditi računa o tome da sve interese koji proizlaze tako različite interese, treba objediniti, treba biti konkurencija, ali se ne smiju suprotstavljati previše ako je nacionalni interes u pitanju. Antonio de Oliveira Salazar rođen je 28. travnja 1889. godine u Imjeiru. Bio je sin upravitelja imanja. Nakon sjemeništa upisao se na sveučilište u Koimbri, gdje 1914. završio pravo. Specijalizirao se za ekonomiju, na tom je polju i doktorirao. Odmah nakon doktorata predsjednik Pais ponudio mu je da bude ministar financija. Salazar je ponudu odbio uz izgovor da nema dovoljno iskustva. Godine 1921. sudjelovao je u stvaranju katoličke stranke centra izabran je u parlament. Nakon jedne sjednice dao je ostavku na položaj zastupnika u parlamentu i vratio se na sveučilište gdje je predavao ekonomiju. U svibnju 1926. nakon vojnog udara došla je Salazaru nova ponuda. Ovoga puta on ju nije odbio govori magistar Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I tako Salazar kao ministar financija ulučuje priliku da sa tom novom valutom prekrene inflaciju, stabilizira cijene koje su počele divljati iz razno raznih eh, razloga, prvenstveno zbog nepostojanja konkurencije u tom konceptu suradnje sa kolonijama, prvenstveno Angolom. Na primjer, Angola je smjela izvoditi šećer jedino u Portugal, šećer je od šećerne trske u Angoli, što je spriječilo direktno razvoj tehnologije eksploatacije šećerne repice koja dobro raste u Portugalu i dobro bi bila kultura i istovremeno je taj šećer u Portugalu bio daleko skuplji nego u ostatku Europe. Dakle, on uviđa sve te naravno probleme i postavlja čvrstu, solidnu financijsku konstrukciju koja naravno u ono doba bez ikakve, gotovo bez ikakve socijalne države, bez socijalnih transfera kao što ih e, poznajemo u Europi iza drugoga svjetskog rata, uspjeva donijeti stabilnost. Ne uspjeva naravno iskorijeniti glad u prvenstveno u ruralnim područjima, ali donosi stabilnost. I tadašnje elite odlučuju da bi se Lazar mogao biti dobar premijer, dakle da preuzme ne samo svoj resor, nego da preuzme i cijelu vladu i tako se i dogodilo. On je 5. srpnja 1932 pa sve do 1968. je bio na vlasti, a bio bio još i dulje da nije imao nesreću da padne sa ležaljke, udari glavom o tlo i da bude onesposobljen za vladanje. godine 1910. u listopadu, nakon 270 godina vladavine, dinastija Baransa zbačena je s vlasti u Portugalu i proglašena je republika. Nije dugo trajala. U svibnju 1926. nakon niza državnih bankrota, rastuće korupcije, nasilja u javnom životu i pokušaja vojnih pobuna, u beskrvnom državnom udaru vojska je preuzela vlast. Tako je počela s životom najduža autoritarna vladavina u povijesti Zapadne Europe 20. stoljeća. Šest godina nakon vojnog udara premijerski položaj u Portugalu preuzet Antonio de Oliveira Salazar. On će pak ponijeti neslavnu titulu najdugovječnijeg autokrata Zapadne Europe. U svemu tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.